Dazen est resté sur sa décision, il maintient la fermeture avec le seuil de 20 élèves. hogei ikaslepetik bada, gela zerratuko dela bai du. Ez gia jabaki hoi hola begiatu du haute txekin ez baita hitzarmenik egin. Uai, sartzen aigia bihar kurtsuak arrasten baitia eta haute txek alkartuko dia ikusteko ja zerbait egiten aldien azken ere kurtsu gija. Gaur biliko dia bilanan egiteko bai ikusteko zer segida eman endien jabaki hori. Bor,